sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila din, amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalussunna wal jama'a da ke garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi jihar katsina a tarayyar najeriya inda muke gabatar da darasi a cikin littafin muwadda wallafar abu abdullahi imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala to don ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 253 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na 254 a sabon kitab kitabu salatin laili sannan babi na farko babu ma a fi salatin laili wannan littafi zai yi magana a kan sallar dare sannan babi na farko a cikin kitab ɗin zai yi magana akan abin da ya zo game da sallar dare na hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a sallar dare ta ce ake ce ma salatun laili ko kuma kiyamun laili shi ne mutum ya tashi cikin dare ya bayan da salloli na lafiya wannan ita ake ce masallar dare sallar da mutum ya yi cikin dare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya wajabta masa yin haka Allah ya ce wa minan laili fata hajjar bihi na filatan laka a sa'an ba a saka rabbuka makaman mahmuda da wannan ayar maluman tafsiri suka ce ubangiji ta'ala ya wajabta yin tsayuwar dare ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan suka ce kususiya ce tashi sauran mutane wanda ba manzan Allah ba su mustahabbi ne su yi kiyamun laifi. ba wajibi bane ba idan sun yi sun kyauta za a samu lada za su samu falalar da ake samu ta sallar dare in ba su yi ba ba su da laifi ba su yi zunubi ba a sallar dare ibada ce wadda yake tana da falala kwarai da gaske kamar yadda za mu ji a wani sashe na hadisun da za mu karanta sannan shari'a ta kwadaitarwa mai karfi game da kiyaye ta da kuma yinta duk wanda ya sami iko da dama ana son ya shiga cikin masu yin kiyamun lele Allah ta'ala ya sanya ba a cikinsu Eh, a sallah da ce bayan wannan guda biyar din akwai kuma ita wannan ta tsayuwar dare na aka shi ba fashi kullum sai ya yi ta to malam ya ce babu ma ja fi salatin laili babin abin da ya zo na hadisai game da sallar dare ni ya haya. an malikin an muhammad ibn al-munkadiri an sa'id ibn jubairin an rajulin hu ridan annahu akbarahu anna aishata zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin yaglibuhu alaiha naumun illa kataba Allahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu alaihi sadaqatun hadisi mu na farko a wannan babi imam al-bukhari wa imam malik ya karɓo shi daga muhammad ibn al ibn abdullahi al-madani afiqa al-fabi shi kuma ya karɓo daga sa'id ibn jubair al-asadi min kibar tabi'in an rajulin inda hurizan. shi kuma sa'id ibn jubair ya karɓo daga wani mutum bai faɗi sunansa ba amma inda hurizan a wurinsa wannan mutumin yardadde ne ma'ana ya yarda da shi a ibn abdulbar al-numari yana cewa innahu al-aswad ibn yazid an-nakhai wannan mutum ne wanda sai ibn jubair bai faɗi sunansa ba a wannan isnadin shine al-aswad ibn yazid an-nakhai domin haka imamun nasa'i ya roto wannan hadisun ta hannunsa to shi wannan mutum annahu akhbarahu anna aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama akhbaratu ya ba shi labarin cewa matar manzan Allah aisha Allah ya kara mata yarda ta ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min imri'in takunu lahu salatun bilayli yaglibuhu alaiha nawmun manzo Allah ya ce babu wani mutum takunu lahu salatun bilayli wanda wannan mutumin ya kasance yana da wata sallah wadda yake tsaidawa a kowane dare mun fahimta ta kuru lahu salatin bilele. mutum ya sanya ma shi. cewa duk dare zai yi raka a biyar har da shafa'i da wuturi ko kuma duk dare zai yi raka a uku ko duk dare ga abin da zai yi wannan sallah ta zama hizibinsa to sai kuma ya dawoma a kan yin haka shi ne manzan Allah ce babu wani mutum wanda zai kasance haka yaglubuhu alaiha naumu. to sai wata rana ta zo sai bacci ya rinjaye shi sai bacci ya masa yawa sai ya kasa yin wannan sallah to babu mutumin da zai kasance haka illa kataballahu lahu ajra salatihi face Allah mai girma da daukaka ya rubuta masa ladar wannan sallah duk da bai yi ba sallah sai a rubuta masa saboda mai a ya saba yi yau lalura ce ta bacci ta sanya bai yi ba wa kana naumuhu alaihi tun wannan baccin da yake yi kuma shi kuma sai a ce a rubuta mai ladar sadaka sai a rubuta mashi kamar ya yi sadaka da wannan baccin mun gane to kaga wannan yana nuna mana falalar ita kiyamun lailin mutum ya ba a kan yinta domin abinda aka fi so a sallar dare shi ne mutum ya zamanto yana yinta kullum baya fashi domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa a habbul amali ilallahi azza wa jalla a duwamuha wa kalla aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama ana yi ko da kaɗan ne raka a bibi kullum duk dare raka a bibi duk dare raka a bibi duk dare ka dawwama a haka ya zama duk dare na Allah sai ka yi to sai a samu wata rana ta zo saboda rashin lafiya ko gajiya sai ya zama to ka kasai bacci yarin jaye ka to manzala ce za a rubuta wa mutum ladan wannan sallah wannan bacci na shi shi kuma sai a rubuta mashi ladan sadaka kaga wannan yana nuna mana aiki ne mai falala kwarai da gaske amma in an dawoma ana yi wannan falalar wanda kawai zai same ta shine wanda ya dawoma yana yi amma wanda yake sharuwan tsuntsaye wani lokaci yayi wani lokaci kuma ya tsallake ta to shi ba a rubuta masa kaga wannan sai yake wani ana kudaitar da mu cewa mu yi kokari mu sa mu kan wani adadi na rakawoyi wanda za mu dinga kiyayewa a cikin kowane gari allah sa mu dace to amma abinda zai baka mamaki saboda sakaci irin namu wani zai ka gabe kiyamun da sai ramadan ya zo inda ya sallar isha'i shi kenan ko shafa'i da wuturin nan bai iya yi har sai shekara ta kewayo ramadan ya zo lokacin za a gan shi ana tarawi da shi da ramadan ya wuce shi kenan an koma gidan jiya wannan rauni ne kuma sakaci ne kiyamun lailin nan mafi karancinta shi ne raka abi ko ma raka a daya tun ba ka iya karin da yin wuturi kawai raka a daya ka tashi ka ce allahu akbar ka sauna ka yi sallama shi kenan ka tafi kana iya farkon dare kana iya tsakiyar dare kana iya ƙarshen dare amma ƙarshen daren ya fi lada to mene ne ke da wahala a ciki magabatanmu su haka suke yi sun dawoma a kan ta yadda duk gumurzin da ake to za a ga sun bayar da kiyamun lailarsu ana yaki, amma saboda sun ɗaukar makan sai sun tsaye sun yi da lailarsu amma mu ga mu ba a yaƙi ba a komai mutum ya kasa yi to wannan hadisin dai ya zama faɗakarwa gare mu mu yi ƙoƙari mu dinga raya wannan ibada ta kiyamun laili saboda larar da ke ƙala wa haddasa ni an malikin an abin مولى Maula, Umar, ibn Abdullahi. an abi salamata ibn abdurrahman an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat kuntu anamu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qalbi qiblatihi fa idha sajada gamazani faqabastu rijlayya fa idha qama basattuhuma qalat wal buyutu yawma izin laysa biha masabihun imam malik ya karɓo daga malaminsa abin nadri maula umar ibn abdullahi abin nadar wanda yake yantaccen bawa ne afuwan ga umar ibn ubaidillahi ibn an bi salamata ibn abdurrahman shi kuma ya karbo daga abu salama ibn abdurrahman ibn aufin wannan dan dan abdurrahman dan aufin an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya karbo daga aisha uwar muminai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat aisha tace kuntu anamu ya dai, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana na kasance ina bacci a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi aisha take ba mu labarin cewa wata rana da dare ta kasance tana barci a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fi qiblati kafafuwa na suna a miƙe a daidai kiblarsa mana daidai wurin da yake sa goshinsa shi yana nan tsaye na sallah aisha kuma tana kwanci ta miƙe ƙafafuwanta. to kafafuwan ta suna daidai wurin da yake sa goshi ya salla in yanzu zai sa goshi kafafuwan aisha ne a wurin da aka fa'iza saje daga mazani turi jilayya a aisha ce idan ya su sujjada sai ya da kafafuwan haka aisha ce ita kuma sai ta lankwashe kafafuwanta sai wanda Allah ya samu inda zai yi su yi in yi sujjada ta ɗaya ta biyu fa'iza kama ta ce da ya miƙe kuma sai ya ƙara miƙe su har sai ya dawo bai sake sujada sai ya sake tun tunkuɗe su sai ta makala ƙawahuwanta sai ya sujada ya miƙe haka aka yi ta yi har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara wannan sallar qalat aisha ce, wal buyutu ma izin laisa fiha biyu a lokacin ɗakin ba fitila cikin duhu ne ta haka in yazo zai sujada sai ya ture sai ya samu wurin da zai sujada sai ya sanya goshinsa idan zai tashi kuma ya miƙe sai ta sake maido kafafuwanta mun gane wannan hadisin yana nuna mana manzan Allah yana kiyamun lele a ɗakin aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shi ya sanya muka ce shi manzan Allah wajibi ne akan shi amma banda sauran mutane shi ga shi yana amma aisha tana bacci duk da kila ta aiwa tana da lalura na rashin yin sallah na? na wa'in ya tashi adikin ya tashi yana daɗewa kafin ya dawo ta ɗan huta mun gane wasu malamai sun kafa hujja da wannan cewa shafar mace baya warware wannan domin kun ga gashi manzo Allah sallah ba ake ba sallah kuma bayan sai da alwala amma yana tura kawafin tana mai do yana tura kuma an yi haka ba sau ɗaya ba sau biyu ba idan da shafar mace yana warware alwala to da alwalan manzo Allah ta warware mun gane wa ni an malikin an hisham ibn urwata an abihi an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala idana asa ahadukum fi salatihi falyarqut hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idha salla wa huwa na'isun la yadari la'allahu yazhabu yastaghfiru fa yasubba nafsahu hadisi na gaba imamu malik ya karɓo shi daga hisham ibin urwa an abihi ya karɓo wurin mahaifinsa urwa dan zubairu an aisha shi kuma ya karɓo daga malaminsa aisha uwar muminai zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ko mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ta ce manzan Allah ya ce idan na asa a hadukun fi salati faliyar kut idan ɗayanku ya fara gangadi yana cikin sallar dare manzan Allah ce to faliyar kut ya je ya kwanta ya je ya kwanta sai ce la ya dari domin bai sani ba kada yana baccin nan la'allahu ya yadhhabu yastaghfiru yana sani ya ce Allah ka gafarta mu fa yasubba nafsuhu sai ya dadi kansa tunda bacci yake yauko na hmm? da ne hatta tubar abin da ta mu ne ya ka tsallake ce na asa dukun fi salatihi Kudu, idan mutum yana sallah sai bacci ya fara gangadi ya kwanta hatta ya haba anhu naum har wannan bacci ya tafi ya shi yace fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun domin ɗayanku idan yana sallah yana gangadi la bai sani ba la'allahu yadhhabu Ya yastaghfiru ta yi ya je yana son ya istighfari faya subba sahu sai ya zaji kansa to kaga ya ba ci riba ba kenan saboda ya bai san abin da yake faɗa ba don haka idan mutum ya tashi tsakan dare yana son ya kiyamun lori to in bacci ya fara gingini abinda wanda Allah ya ce mutum ya kwanta ya kwanta har sai baccin ya sakai sai ya dawo da kuma baccin bai sakai ba har zuwa asuba shi kenan sai ya barta tunda ba wajibi bace ba don gudun kare banna a wannan sallah da yake me banna yana son ya faɗi wata kalma sai ya faɗi wata kalmar da ba yana son ya istighfari sai ya zagi kansa ka ga ba a ci ba ba kenan don haka idan mutum ya zo yin kiyamun laili ya ji bacci to ya bar wannan kiyamun laili ya kwanta kun ga wannan ya nuna mana ba wajibi ba ce mustahabbi ce qala wa haddathani an malikin an isma'ila ibn abi hakimin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sami'a imra'atan min al-layli tusalli faqala man hazihi faƙila da hu haɗihi haula'u bintu tuwait la ta namun laila fakari hazalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta urfat alkarahiyatu fi wajihi sun maƙala inna allaha tabaraka wa ta'ala la mallu, hatta mallu. iklafu min amali malakun bihi ɗaƙatu imam malik ya karɓi wannan hadisin daga ismail ibn abi hakimin annahu balagahu ce labari ya zo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sami'a imra'atan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wata mata ya ji wata mata sami'a imra'atin ya ji wata mata minan laili cikin dare tusalli tana sallah To a haka yi ce na? yana zagayawa kenan mace tana karatu aji ai kaga abin da shi yake ce mana labari ya zo musu manzan Allah ya jiyo wata mata tana karatu shi ne sai na ce wannan yana nuna kenan mata suna daga karatu suna sallah na? to ya ka eji kun fahimci tambayar ya aka yi manzan Allah ya ji daga murya ta yi ko ba dai wani lokaci ne daga murya ce yanzu ko ba daga murya ce ba wannan gabar yana cikin hujjojin malaman da suke cewa idan mace tana sallah za ta yi sallah kamar yadda namiji yake wurin da ake bayyana karatu za ta bayyana wurin da ake ɓoye karatu za ta ɓoye saɓanin abinda aka gina da yawa daga cikin mata akan yin karatun sallah gaba daya a asirci cewa muryarsu al'aura ce wanda kaga wannan bai inganta ba cewa muryar musu al'aura ce kuma in an ce al'aura ce ita za ta tilla a cikin gidanta to gawa muryar take al'aura ga 'ya'yanta ko ga mijinta kun fahimta mazhaban malikiya suna yi ma wannan hadisin tawili suna cewa ai sami'a dhikru salatiha ba shine yaji ji da kunnuwansa ba labari aka zo aka ga masa cewa ga wata mata sun tana sallah amma siyakin hadisin yana nuna ba haka bane ba domin cewa aka yi sami'a imra'atan min al-layli tusalli ya ji shi wanda ya roto hadisun in wani ya zo ya gaya mai sai kasa gaya mana haka sannan aka ce da ya ji ɗin faƙari sai ya ce man hazi wani wace ce take sallan nan faƙila lahu sai aka ce mashi hazi haula'u bintu tuwait la ta namun lai aka ce ai wannan wata mata ce da ake ce ma haula'u bintu tuwait la ta namun lai ba ta bacci da daddare ai tusalli sallah kawai take cikin wannan daren kun fahimta kuna gane mu da zuwo mace ce amma da ta fahimci falalar tsayuwar dare sai wuta ne bacci kawai ba ta bacci da daddare haula binti tuwait manzan allah ya zo wuce ya ji tana sallah ya ce wace ce aka ce wance ce sai aka ba shi labarin cewa ya ba mata bacci kullum haka take fakari hazarika sai manzan Allah ya kyamace haka ya kyamace haka hatta ƙurifatil karahiyatu fi wajhi har duk wanda ke wurin sai da ya fahimci manzan Allah bai ji daɗin wannan bayanin ba a fuskarsa fuskarsa ta canza kasan in mutum ya canza za a gane mudin shi da ya canza za a gane sai suka fahimci manzan Allah bai ji daɗin wannan ba don ya cin da fuska me yasa manzan Allah ya kyamace haka sallar daren ce ya kyamata ko ko karatun da take a buɗe ko ne yawwa wannan rashin baccin mutum ya kashe dare gaba ɗayansa yana sallah shi manzan Allah ya kyamata kenan kiyamun laili ba a kashe dare gaba ɗayansa mutum idan ya kabbara a ce har sai ya ƙi bacci har alfijir ya to sannan ya je sallar asuba ba a san haka ana son wani lokaci ya sanya bacci a cikin program da na dare saboda idanunsa suna da haƙi jikinsa ma yana da haƙi ko iyalansa suna da haƙi a kan shi to kare tauye musu haƙi mai haƙin idanuwa shi ne a kwanta ya bacci jiki fa ya gaji ya sha hidima da rana to yanzu ya kwanta don jikinsa ya huta iyalansa kuma suna da haƙƙi a kansa haka 'ya'yansa ya ji matsalolinsu ya tattauna da su da makamantansu bayan ya dawo gida to wannan shi ya sanya sai manzan Allah bai ji daɗin haka ba sun makara zuwa can sai manzan Allah ya ce inna Allah ta baraka wata ala ya hatta ta mulu Allah baya ƙosawa. da ku ko da aikinku har sai in kukun kosa me kuka fahimta da wannan allah bai kosawa da ku ko da aikinku sai in kukun kosa wa zai mana sharhin wannan gabar manzan allah ya ce allah bai kosawa sai kun kosa Hmm? Hmm. Hmm. an ban mu eto eh me yake nufi a cikin wannan gaba nike ne yake nufi da ya same munasabar fushin da manzan Allah ya yi da wannan maganar da ya fara gane abin da nake son cewa hayan ce manzan Allah ya faɗa ko sai ce Allah bai kosa sai kun kosa mutum in ka zo mai yau ka dawo gobe jibi ka dawo gata ka dawo zai kosa da kai ko ba zai kosa ba to shi Allah ba ka yake ba kenan ta yi abin da ya sauwaka goma ta sake yi jiyu ma ta dawo ta sake gata ma ta dawo ta sake allah ba zai kosa ba sai in ta kosa ita ta daina kun fahimci munasabar maganar da abin da manzan allah ya ce to daga nan sai manzan allah ya ce ikfalu min al'amali ma lakum fihi takatun ku dora makanku aikin da kuke iya yi ai ka ga nan ba mutum shi zai dora Allah bai dora maka ba kenan kai zaka dora maka kanka don zaka dora maka Allah bai dora maka aikin da baka iya to kai ma zaka dora maka ka dora maka kanka wanda kake iyawa so dan adam ya ce duk dare zai kashe shi gaba ɗaya yana sallah kamar dan adam bai iya wannan mun gane amma ya kwanta ya bacci karfe uku na dare ya tashi ko ya kwanta ya bacci karfe biyun dare ya tashi ya tsawa ɗaya yana ibada ya sake koma ya kwanta kafin asuba ta ya tashi to wannan babu laifi in mutum ya haka amma ya sa kiyamun lailin shi duka dare gaba ɗaya to wannan ba a yin haka a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam cewa haddisa ne an malikin an zai ibn aslam an abihi an na umar ibn khattabi kana yusalli min al-layli ma sha hatta idza kana min akhir al-layli ay qaza ahlihu salati yaqulu lahum as asala sun mayar ثم يتلو هذه الآية wa ahalaka ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka na nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa imam malik ya karɓo daga Zaidu ibn aslam shi kuma Zaidu ibn aslam ya karɓo wurin mahaifinsa na umar ibn al-khattabi cewa na umar ɗan khattabi kana yusalli salli minan laili, ma sha Allah yakan yi sallah ta ƙiyamin laili cikin dare abin da Allah ya so ya sallata na rakawoyi to hatta iza kana min akhiril laili. har sai ya je karshen dare in karshen dare ya zo ai kada ahalahu sai ya tayar da iyalansa lissalati don su masu tashi su yi wannan sallah mun fahimta tonin da aka ce a za ka na min akhirin layli ay qada ahlihu lis-salati wasu sallar ake nufi sallar asuba ko ito wannan sallar ta dare na sallar asuba ake nufi ne nuna ga haka kiran laili ba a yin nafila na? eh mhm. wannan ba da gaske hadisun ya kamata ka ɗauko abinda ke son karewa malamai sun yi magana waɗansu malamai suka ce sallah asuba ce yake tada su saboda ne ita sallar tsaye jarabawa ce ta ce ba waɗansu malamai suke ce a shi su iyalai shi ba su iya yin adadin rakawo'in da yake yi to sai ya bar suna bacci sai asuba ta kusa yi sai ya tada su sai su ɗanyi abin da za su iya yi tsaka ɗaya biyu mun fahimta sai su ko sai su sallah asuba sai su ci gaba da hidimomin su idan ya tayar da su kaga wannan da yake nuna mana ana son magidanci ya dinga ta da iyalan sallar da ka gare su daga sai suke yi ko gwargwadon abinda za su iya yi in kai za ka yi raka a goma sha ɗaya kai awa biyu kana yi kila su rabin awa za su sai kai awa biyu sai ka tada su kuma gidan abu hurera kamar da wani asali ya zo an nuna gidan ba abinci tsakanin shi da matarsa da ɗin shi idan dare ya time table suke to kai ka fara sai su raba daren gida uku kai farkon dare zuwa ƙarshen yankin dare na farko sauran bin suna bacci sai ya tashi ta ibada idan ya zo wannan gabar sai ya tada wanda ke next shi kuma wancan last wani yana bacci kun fahimta shi ma yana shi shi ma sai su kwanta yannan da shi da wancan in wannan ya gama sai a tada na ƙarshen su kaga duka daren ya ke ibada ake yi amma ba su duka suke ba kowa ya yi tashi yauwa me yasa ba ma iya haka yanzu a gidajen ko da awa daidai mai gida ya awa daya matan gida su yi rabin awa awa <laughs> a ta da yara su ba su yi rabin awa awa ko awa daidai sai ga gidan gaba daya an shagaltu da bautar Allah cikin dare kuma to kaji shi sai na umar shi ko fatan ɗin shi shi ne shi zai fara yi in ya rage saura kaɗan alisuwa ta yi sai ta da yaransa da matan shi idan ya tada su sun ma ya tudu habihin aya sai karanto wannan Aya a matsayin hujjar shi na tayar da su Allah ya ce wa amuru ahalaka bisalati ka umarci iyalanka bis salati da yin sallah wastabir alaiha sannan ka yi haƙuri alaiha akan ita sallar Sallar sai an yi haƙuri ko balle sallar dare ka tada iyalanka sannan ka yi haƙuri su ma su haƙuri a ita mun fahimta allah ya ce la nas'aluka rizkan domin a lahira ba za mu tambaye ku arziki ba na kama karaye a duniya ba ka da arziki Allah ba zai ce me sanya a duniya ba ka zama miloniya ba tun ba tambaye ka ka ba an tambaye ka da wani kaga ba za a tambaye ka da wani ba amma sallar ka za a tambaye ka kuma za a tambaye ka sallar iyalanka da aka ce wasu tabir alaiha la nas'aluka rizqa sai ya ce na hannun zuuka mu ne ke azirtawa wal aqibatu littaqwa mummunan kyakkyawar makoma littaqwa tana nan ga ma'abota jin tsoron Allah nan a taqwa aili ahliha to shi kuma gidan sai na umar yadda ake wannan ya nuna mana kiyamun lailin nan kenan ana son iyalan su ma su dinga yin musharaka a ci mu dinga tada su ma suna yi ya zama to gidajenmu ana raya su da ibada cikin dare ba bacci dari bisa dari ba a kwanta wani bangare a yi bacci amma wani bangare a yi kokari a tashi a ga an bauta ma Allah an yi sallah an yi karatun alkur'ani an yi addu'o'i wannan yana kawo albarka gidaje sannan kuma yana sa albarka ga su 'yan gidan mun fahimta amma yanzu ba haka muke ba wani bai tashi cakin ɗin shi zai tsakar dare sai su ta labarai da abokinsa a wani wuri wani lokaci ba da wata mace wanda ba muharramarsa ba kuma ba matarsa ba su dinga tattaunawa tura mata ta turo mashi har sai ka ga asuba ta yi wani yake ba da labari yana shafi yana shafi yana shafi sai kawai an karawa sai jana asalata shayarun minan nauyi hakan ya waye bai yi sallah ba bai yi zikiri ba bai yi istighfari ba bai karanta alkur'ani ba ga wannan abin sai mun canza shi in za a yi kwallo ko karfe nawa aka sanya waɗansu sai sun je sun kalli aka ce karfe uku za a yi ta to sai an samu masu kalli amma wanda za a je su kalli kwallon nan ba za su iya tashi a irin wannan lokacin ba su ba Allah wannan lokacin su ibada waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda ya kamata mu saita su musamman a cikin gidajen sai ga albarka tana shigowa gidajen mun fahimta ga waɗanda gidajensu ba su daɗe ba su yi ƙoƙari ku ɗora gidan akan haka in aka shekara biyar ana haka shi kenan an saba in ba ya haka ba a jin daɗi amma wanda gidan ya riga ya daɗe ya yi shekara hamsin gidan misali ko ba haka ake ba to yanzu ka ce za a yau a kaga za a ce ka zo da wata sabuwa abu <laughs> ko ba haka ba yauwa amma sai an daure an ci don manzan allah har wata addu'a ya har addu'a ta musamman manzan allah ya ga mai gidan da zai tashi tsakar dare ya yi ibada manzala ce sannan kuma ya tada iyalansa manzala ce har ma in ba ta tashi ba ya ɗan ɗebo ruwa haka yana yi ba don ta warta wartsake ya kuma yi wa ita macen addu'a Allah ya rahama ga matar da za su tashi tsakar dare don yin ibada ta tayar da mai gidanta in bai tashi ba ta don watsa mashi ruwa manzala ya masa addu'a <laughs> amma cikin gan zaki watsa mashi ba sai kisa saboda irin mutum ne yawa an kake watsa baka kai to inda ba mu yin yadda suka yi da dinga kwatantawa kamar yadda na faɗa kiyamun lerin nan ba dole su an yi ta ƙarshen dare ba don dai ta fi falala ne ƙarshen dare sun ba ka iya ƙarshen daren farkon dare da an gama ishayi in ka ce gida yi abubuwan da za ka yi shi na kwanta ka yi kiyamun lerin in kawo kana iya tashi tsakar dare kai to wannan shi a kan su ƙala wa haddasa ne an malikin annahu balagahu anna sa'id ibn musayyif kana ya ƙuru yukurahun naumu ƙamlar isha wal hadisu ba a daha imamu malik ya ce labari ya zo masa annahu sa'id ibn musayyif kana ya ƙuru cewa sa'id ibn musayyib ya kasance yana yana cewa yukrahu an nawm qabla al-isha an karahanta yin sallah wai annaw bacci kafin sallar isha an yi sallar magariba kawai mutum ya kwanta kafin ya sallar isha wannan magaribi me yasa ya aka karhanta dan kada ya sallar isha'i wanda ya bacci irin wannan lokacin kaga ba lalle ne ya tashi lokacin da ake isha'i ba su da haka sai mutum ya daure ba a bacci wannan lokacin sannan ya ce wal hadisu ba a daha haka nan kuma an hana yin labari hira ba a daha bayan an yi sallar isha'i me ya sanya aka hana suka ce liman ihi min salatin layl domin wannan hirar za ta hana a yi sallar dare wanda da ya kwanta karfe 12 ko karfe 1 to dama ai zai wahala ya tashi karfe 3 kuma ya ce zai wani abu amma wanda ya kwanta karfe 9 ya kwanta karfe 9 kun ya shi zai yi bacci goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ƙarfe uku awa shidda din da ka yi baccin awa shidda ya isar ya ishe ka to daga nan sai ka yi da ya mullali amma mutum bai kwanta ba sai karfe 12 daya biyu uku hudu biyar kaga har sai ya kai duka baccin awa biyar ya samu ya mai kaɗan to balle ya kai karfe daya waɗansu fa ba ma su fara kafa hirar ta su sai karfe ɗaya su ba aljannu su ba barayi ba kaga mai dace wannan malamai suna cewa an yi rangwame wajen hana hirar nan an yi rangwame fi zalika a cikin wannan a tahaddusu ma'abbai mutum in yi baku sai kai bako ya zo wurin ka zai kwana kaga za ku zauna kudin tattauna wannan an yi augil man ko kuma yara yara haka gida ta koma gida yaranka sun zo da kaji. ana da kyau yana da kyau zaman so mutum yana hira da 'ya'yan shi sannan ne za ka fahimce su za ka san halin da suke kun fahimta kun ga annabi yusuf isa shi ta koya mana haka yana hira da 'ya'yansa shi ne ma har da ɗansa annabi yusuf ya mafarki sai je bai ya gaya masu ya gaya babu shi ba ba zai na mafarki sai ne ya gani sai kaji kaji kaji kaga sai baban shi ya fahimci mafarkin sai ce to ka gaya ma kowa kare ya karantar da shi wannan yana da kyau irin wannan suka ce an yi rangwame amma shi ma ba ku zauna kuna gina ba a kai karfe da yana gina a nan tattauna a ji su sai a ce kuwa ku bai ce haka nan an yi rangwame ga ango wanda ya tare da amare shi kaga ba za a ce an kawo amarya ba ka tare yau kuma ce kwanta bayan shi su ma nan daga musu suna da iya tattaunawa ko mutumin da yake matafi ka je kano ka taho ka zo wajen bisa an kira sallar isha ya tura za ka biya kwanta kaga dole za ka zauna har ka gida kawowa gida duk waɗannan ko kuma tattauna wata maslaha ta al'umma ko ta addini wani zaman sulhu a sanya shi bayan isha'i ko wani mitin na addini a sanya bayan wannan duk an yi rangwame babu da shi ko ɗan kasuwa wanda yake kasuwanci ya buɗe shagon shi babu laifi amma kai ba za ka je ka zauna ka ce ka zo mashi gida ba daga ce gida shi neman kuɗi yake ce kayan ka zauna mai kake to kaga wannan ba ka je ka yi labari labarin na halal shi ne aka ce makaruhi ne to ina ga wanda zai je labari na haram bayan isha'i ina ga wanda zai zai abin da yake musulunci ma bai da shi bayan sallar isha ne Allah ba mu kwan gyara fasirin kala wa haddasa ne an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn umar kana ya salatin laili wannan hari. Masina masina. Musallin min kulli raka'atayn kala maliku wa huwa al'amur indana imamu malik ya ce labari ya zo masa Ann abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kane ya kuli ya kasance yana cewa salatin layl wannan har. sallar dare da ta rana tana fila masna masna raka'a biyu ce yusallimu min kulli raka'atayn zai yi sallaba duk bayan raka'a idan mutum zai yi kiyamul lailin nan ya zai yi ta ke wannan bayanin yake ce mana salatul laili masna masna sallar dare raka'a biyu raka'a biyu ce raka'a ma'ana kai biyu sai kai sallama kai biyu sai kai sallama haka za ka yi ce in raka'a ɗari za ka yi kana da sallama hamsin in raka'a ashirin za ka yi kana da sallama goma raka a goma za ka yi sallama biyar haka dai ake yin ta malaman da suke hujja da cewa ba a ƙayyade adadin rakawoyin sallar dare ba suna hujja da wannan mun ce a salatin laili masana masana ta ba a ƙayyade ba biyu biyu biyu biyu biyu idan kai biyu sau dari, ka yi aiki da hadisun ko bakai ba ka yi don biyu biyu aka to haka kuma sallar rana ita ma sallar rana da mutum zai ta nafila ita ma haka ake yanta biyu sallama biyu sallama biyu sallama ƙala maluku na maluku ya ce wa huwa al'amuru inda na wannan kuma shi ne al'amarin da muke a kansa a wurinmu yani bil madinati yana nufin a madina allazi ajma'u alayhi wanda aka hada a kansa din malaman madina haka suke ba da fata shi sanya aka ce daga abdullahi ibn umar na dan umar madina ya yi rayuwa to kare yadda ake yi kiyamun da yake raka a biyu sallama biyu sallama har mutum ya kare iya adadin rakawoyin da zai to Allah ya samu da su wannan su ne abubuwan da malam ya tattara a game da sallar dare na aka sai mu ba bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa muna kamantawa ko da ba mu ɗari bisa ɗari yadda magabatan nan su akwai alkhairi da yawa akwai garaɓasa a cikin sallar dare idan mutum ya lizimci yinta takan jawo masa alkhairai da yawa amma kamar da na ce wani za a ga kiyamun wannan shafa'i da wuce wani bai yawa sai bacci kamar ka ce baccin alkhairai zai yi alkhairai allah ba mu ikon yara to idan allah mai zuwa sai za mu tashi sallar wuce akwai tsakanin sallar dare da kuma wuce ita wuce da ita ake kulle sallar dare ita ma imamu malik ya yi babi a kanta da allah ta kusa shi mai zuwa shi ne inda za mu tashi